redakcija naučno-obrazovnog programa. Glavni odgovorni urednik Dragan Đajić. a čekaj, prvo malo počinješ sa muzikom, je li? i onda kažeš talk show braće Butka. Idu, ta, recimo, četiri takta ovoga. Thank četiri takta, taktalna, da, ok. Ako, ja ću da ti brojim. Ima čovjek za brojanje. I četiri on... suva takta ovoga. A može da se kaže i prvo niz dlake, pa posle ide talk show Braći Budke. Znači da mi moramo... Vi sad slušate talk show Braći Budke. Vi ćete tek da slušate Ernest. Tek, tek Ili sada počinjete da, da slušate. Počinjete, da. <laughs> Ako ne, sada ali, slušate Radio 021, onda, slušate, onda, onda slušate. Znate. Vi slušate talk show Braće Butkaj i njihovu emisiju Niz dlake. I onda ne znam, gitara, gitara, gitara do onih duvača fini kad počne. Ili negde drugde, nemam pojma, vidjet ćemo šta je okej. Okay. građani Srbije. Jezdimir Vasiljević uhapšen je 22. februara 2001. godine. Do sada se vodi istraga bez uverljivih dokaza o njegovoj krivici. Ko je Jezdimir Vasiljević? Zašto su ljudi naredili i izvršili hapšenje Jezdimira Vasiljevića? Građani Srbije, uhapšen je jedan od nas. Molimo vas da nas o svakoj činjenici koja bi mogla da doprinese oslobađanju Jezdimira Vasiljevića obavestite na hotline telefon 9959 227 959 Odbor za oslobađanje Jezdimira Vasiljevića. Građani Srbije, uhapšen je jedan od nas. studiju Radija 021 gospođica Maja, gospodin Botka i braća Butkaj. Dobar dan. Dragi slušalci, vidite li kako smo kratke pameti, kako nam sećanje iščili čim se nešto novo pojavi da nam skrene pažnju. Događa je mnogo, a mi se ponašamo kao pčelice – Letimo sa cveta na cvet i zaboravljamo gde smo bili, a nismo baš ni sigurni gde idemo. I onda normalno je da nam drugi prave istoriju. Ovo što se desilo 22. februara indikativno je za sve ove moje smele tvrdnje. Dva, tri dana se o tome na sve strane pričalo i pisalo, a onda je sve pokrio veo zaborava. A šta se desilo tog 22. februara? Došao je izgnanik, došao je mučenik, došao je patriota, došao je čovek. Stao je, posle toliko teških i bolnih godina, na svoju zemlju, pred ljude koji su ga neopravdano optužili, kao Isus na gori Maslinovoj. došao je da oprosti svome narodu. Jo, gospode Bože dragi, Da, Jezdimir Vasiljević, jedan od onih koji su toliko propatili, toliko lično uložili u opštu stvar, već dve nedelje čami u nekoj memljivoj ćeliji, svestan da je čovek samo zrnce u nepreglednom okeanu, a da je istina i milost Božija samo jedna. Da li ćutati ili podići glas? Danas ćemo govoriti o tome svima onima koji zaslepljeni u neznanju brinu o nekoliko tričavih maraka koje su izgubili, sledeći sebični interes, ne razumevajući da pored tih u nekom dubljem smislu bezvrednih papira postoji nešto lepše, toplije i bolje, ali govorit ćemo i vama, dragi sugrađani i slušalci, koji imate razumevanja za ovog neizmerno dobrog i poštenog čoveka, hrišćanina, koji posle toliko šamara i dalje okreće drugi obraz. Kao da kaže, pucajte, ovo su komunističke grudi. Ono što raduje, ono što uliva nadu je činjenica da mnogi doskora ojađeni shvataju o čemu je reč, o kakvom se velikom nesporazumu radi, koliko je pogrešno blatiti lik ovog rodoljuba koji je sve dao za Srbiju i koji će opet samo ako mu damo priliku. O kakvom se velikom nesporazumu radi, koliko je pogrešno blatiti lik ovog rodoljuba koji je sve dao za Srbiju i koji će opet samo ako mu damo priliku. Ja ću vam pročitati nešto što je objavljeno u štampi, čućete neke biografske podatke, a reći ću vam i neke stvari o kojima se malo zna. Vasiljević je rođen 48. godine 1948. u selu Topolovik kod Velikog gradišta. Završio osnovnu školu, otisnuo se u inostranstvo u 21. godini žive u mnogim zemljama, u Sjedinjenim američkim državama, Kanadi, Austriji, Australiji, Šri Lanki, Tajlandu, Singapuru, Belgiji, Francuskoj, Nemačkoj, Švedskoj, Holandiji, Španiji i ko zna. Prema sobstvenim pričama radio je kao gurmanski radnik, kinooperater, broker na berzi. Odlično govori engleski i italijanski. Tri puta se ženio. Javnost je iznenadio svojom kandidaturom za predsednika Srbije u decembarskim izborima 1992. godine. Pojavio se u trci protiv Miloševića i Panića kao nezavisni kandidat na plakatima sa neizbežnom lulom i izgledom biznismena Skorevića, koji su tih godina kod nas zaista bili namnoženi. Ishod glasanja je međutim pokazao da biračima i štedišama nije stalo do Vasiljevića kao političara. Posle bekstva iz Jugoslavije, gazda Jezda je opet boravio u nekoliko zemalja. Posle Izraela bio je u centralnoj Americi, zatim u Rumuniji i Makedoniji. Povremeno su iz ovih zemalja stizala obećanja da će se vratiti u Beograd, ali i neka neverovatna priča, poput navodnog trostrukog ubistva u bankarevom stanu u Kiotovu, glavnom gradu Ekvadora. Kad bi Kioto bio glavni grad Ekvadora, ali nema veze. štediše su, prema gazdajezdi, do sada bile blagonaklone. Uvek su se nadale da će im pare ili bar deo tih para biti vraćen. U Albaniji je, recimo, kada su slične banke propale došlo do ogromnih nemira u kojima su stradali mnogi ljudi, a kod nas je sve proteklo mirno. Država se pritom potrudila da umirujućim izjavama Dafine Milanović i gazdejezde iz inostranstva stvori utisak da nade za vraćanje para ima Ovi umirujući tonovi, kad je reč o privatnim bankarima, svakako nisu bili slučajni, jer i državna banka duguje građanima mnogo veće iznoze. Jezdimir Vasiljević je zato samo jedan od mnogih ovdašnjih prevaranata. Kao što ste čuli, pero novinara često biva britki od sečiva noža. Niko u ovim tekstovima koje sam pročitao nije pomenuo njegovo traumatično detinstvo – polubabu koja ga je seksualno iskorišćavala, neizmernu želju za ljubavlju koja mu je nedostajala. Prebacuju mu da ima samo osnovnu školu, a zaboravljaju da je prošao kroz najveće i najteže škole koje se zovu život. A evo još nešto iz štampe nazivali su ga čovjek sa stotinu lica. Još jednom je doneo nadu svojim štedišama. Jezdimir Vasiljević je dospeo u jugoslovenski zatvor, ali jugoslovenima je vratio veru, a ne novac, posle toliko godina. Nadaju se da će videti svoje pare. Onda piše, recimo ovo, Oko 500 okupljenih štediša ispred Palate pravde u Beogradu potpisalo je peticiju kojom zahtevaju da Jezdimir Vasiljević bude na slobodi, da se brani sa slobode, a dogovoreno je i da se ponovo okupe. Znači ima i nekih svetlih momenata. Ja predlažem da pre ovih vesti čujemo jednu pesmicu, onda ćemo nastaviti i čućete još mnogo zanimljivih stvari. građani Srbije. Jezdimir Vasiljević uhapšen je 22. februara 2001. godine. Do sada se vodi istraga bez uverljivih dokaza o njegovoj krivici. Ko je Jezdimir Vasiljević? Zašto su ljudi naredili i izvršili hapšenje Jezdimira Vasiljevića? Građani Srbije, uhapšen je jedan od nas – Molimo vas da nas o svakoj činjenici koja bi mogla da doprinese oslobađanju Jezdimira Vasiljevića obavestite na hotline telefon 99 227 959 Odbor za oslobađanje Jezdimira Vasiljevića Građani Srbije uhapšen je jedan od nas Vi slušate sada niz dlake talk show braće Butka Ljudske sudbine su nepregledne pustinje uspona i padova. Danas govorimo o jednoj od njih. Kažu da je 1991. godine osnovao Jugoskandik, da bi dve godine kasnije posle kraha piramidalne banke pobegao iz zemlje ostavljajući za sobom više desetina prevarenih štediša. To govore mediji, ali to je samo deo priče. Onu drugu stranu većina članaka obrađuje samo segmentno. Ceo Vasiljevićev život svode na segmente. One koji mogu ići u prilog njegovim protivnicima, izgleda najviše tih segmenata se povlačilo po štampi. Izgleda da se namerno prećutkuju važni detalji koji bi pomogli skidanju ljage sa ovog dobročinitelja koji možda nije uspeo, koji možda nije imao vremena da se dokaže, ali čije su namere čiste. Čućete zato ekskluzivnu ispovest njegovog bliskog prijatelja iz druge polovine 90. ih godina, čoveka koji je pet godina delio i dobro i zlo sa gospodinom Vasiljevićem. Dugo godina sam radio na Tajlandu, po barovima, salonima zabave, zaradio neke pare i onda pošao za Rumuniju da uradim korekciju grudi, da uradim lifting, da se malo doteram. Pokrali su me, svet mi se srušio. U Jugoslaviju nisam smeo, vojska me tražila. Na posao ovakvog, ko će da me primi? Nudili su mi da radim u vešernici, pa onda u fabrici za štavljanje kože. Nisam mogao. Navikao sam na neki nivo, na gospodu. Da preživim jeo sam prilepke na plaži. To su one školjke. Jezdimir mi je prišao onda kad mi je bilo najteže. Kada sam bio na dnu. Sjećam se stasitog muškarca, prodornog pogleda, punog blagosti, kako je prišao, poljubio me uvo i rekao, hoćeš malo da se šetamo? I tako je sve počelo. Osjetio sam dominantnog zaštitnika, čoveka kome mogu da plačem kada sam tužan, punog razumevanja. Voleli smo se strasno. Često mi je govorio da ženu više dotaći neće. To je bilo negde 95. godine. Ponestajalo nam je para. On nije hteo da se vratim na stari posao. Govorio je, hoću da budeš samo moj. Preselili smo se nekoliko puta. Na kraju našli smo se u Izraelu. Rešili smo da pravimo sladoled. Jedne noći ležimo na plaži u Haifi, slušamo šum vode, zvezdana noć nad tihim okeanom, gledamo neke račune za kornete, jezda muti u šerpi sladoled. Ja se ponudim da mu promešam jaja, da mu malo pomognem i olakšam posao kad on poče da otvara srce kroz suze. Sve mi pričao, ko je, šta je, kako, zašto je radio i sve imenom i prezimenom. Teo ovaj je došao po pare, te ovaj za stan traži para, te ovaj iz ove partije traži para za diskretnu operaciju velikog nosa. Koliko je produženja penisa finansirao za domaće političare? Samo su mu uzimali. Nisu znali kad je dosta. Ja ti mu promešam ona jaja, okačim kecelju o palmu, zašiljim olovku i počnem da beležim. I evo sada je sve tu pred vama, pa vi sudite. Ako sme neko u ovom narodu da ga pogleda u oči, obzirom na to koliko je preživeo za pretrpljenu bol, ako bol uopšte može nekako da se meri, osim finansijski, onda ne samo da Nikom ništa nije dužan, nego smo mi njemu još ostali dužan. Ali on nije takav da šibicari. Govorio je da svima oprašta. Verovatno se zato i vratio. Da oprosti narodu. Da oprosti i zato što je morao da pobegne. I za Miloševića da oprosti, i za ratove. I što ga je Ovaj izneverio na izborima za predsednika kada nije njega birao nego gore od njega. Pet godina je trajala naša veza. Imali smo nešto koza, zbog mleka za sladoled. Bio je na putu, prevario sam ga. Bilo je toplo toga dana. Čuvao sam koze, jedna je brstila neko šivlje, primicala mi se. Nešto se u meni slomilo. Kada je saznao, samo je rekao, kurvetino banditska, ne dotiči me, ne dotiči me, nek umrem. Tada je konačno odlučio da se vrati. Više se nismo videli. Još uvek ga volim. Građani Srbije, Jezdimir Vasiljević uhapšen je 22. februara 2001. godine. Do sada se vodi istraga bez uverljivih dokaza o njegovoj krivici. Ko je Jezdimir Vasiljević? Zašto su ljudi naredili i izvršili hapšenje Jezdimira Vasiljevića? Građani Srbije, uhapšen je jedan od nas. Molimo vas da nas o svakoj činjenici koja bi mogla da doprinese oslobađanju Jezdimira Vasiljevića obavestite na hotline telefon 99 227 959 odbor za oslobađanje Jezdimira Vasiljevića. Građani Srbije uhapšen je jedan od nas. Gospodnja volja. Cenjeni auditorijume, slušate talk show Braće Butkaj. Utorak je, koji je datum danas? Šesti. 6. je danas februar, ne, mart, jel mart danas? Već mart, kako vreme leti. Neko je na telefonskoj liniji, dobar dan, izvolite. Dobar dan. Slušam vas. Pa dakle, nema braće Vutka i na kugli zemaljskoj, to je to je strašno, ali ne čujem togo Sumaju što ste bili pominjali, valjda ćete o njoj malo kasnije govoriti. Slovenci bi rekli za ovu vašu priču brez besed, znate? Da, da, znam. A ja bih rekla, uh, a ja bih rekla da su posle ove vaše priče a i u skladu sa Božijim i ljudskim zakonima, kako običava, da kaže naš predsjednik, sve šanse na jezdinoj strani. I ja vidim da vi pokušavate da stvorite specijalne odnose između štediša i gospodina jezde. Allah pa, vam vera. Znate šta, ja mislim da se ti odnosi već stvaraju. Vidite kako ljudi shvataju da on ipak nije ono za što se isprava smatra? Ja ne znam da li je baš tako, ali vidjet ćemo. Živi bili pa videli. Biće do kraja ruke šire, u lica se ljube, kao i pri svim specijalnim odnosima. Da. Jedno pitanje smem da postavim. Izvolite, kako da ne. Da li, da ćete vi dobiti honorar? <laughs> Od nekoga, mislite? Za ovu priču, to je, ovo je fantastično. Neka to ostane naša mala tajna, znate. Jel te? Ne mogu da govorim o mojim to, vezama. Uvijek kad god postavim neko pitanje, vi nešto krijete. A pa moram, ja sam ja, rekao dobro. da je ovo posebna mistika radija, znate. Ja, da, dobro. Jel te kašte mi će se pojaviti ta goca Maja? Pa, Rekao ste go su Maju pominjali na početku. Pa, gospođica Maja je naš muzički urednik, ona je... Jo, sa... srce moje, volim je jako, pa zato su te pesme takve. Pa da, pa, znate šta, evo ja gledam, ja gledam u Maju non stop. puno Maju. Zahvaljujem, ona je s druge Vaš. strane stakla ovog, znate, prijatno vam bilo. To je odlično, hvala i vama, doviđenja. Doviđenja. Izgleda da ove tužne priče pogađaju naše slušaoce u srž. Još neko je na vezi, izvolite, dobar dan. Dobro večer želim. A može i tako. Dobro Kako večer. su moji najmiliji braće Butke? Hvala na pitanju, evo dobro smo. A da li ja mogu još dva pitanja da vam postavim? Ako mogu da odgovorim, ja ću se potruditi. Da li vi između ovog vidite sličnost između Hrista i Jude? Hrist mu je oprostio. Mogu da vam kažem da ste potrefili. Nije mi palo na pamet, ali sad vidim da vrlo bliske veze može biti. E, ali ja bih voleo da vi u vašu emisiju dovedete sve one ministre iz ovih 100 dana za koje sam se ja borio koji vi, pa da im postavite jedno pitanje koje im, čini mi se, niko nije postavio. Recite koje? je. Pa, kritikuju ljude koji traže 3000 ili 6000 dinara platu Kažu, teška su vremena, jesu. Stvarno, evo ja već nisam platio porez par meseci. Nema veze, platit ću. Ali da. ima drugi problem. Žale što nemamo cene komunalija i ostalih usluga evropske. Da, pa teško se ide u Evropu. Neko hoće s jedne strane velikim korakom, a s druge malima to ne ide. Pa znam, ali evo čovek se vratio iz sveta, ne iz Evrope. Sad ćemo da vidimo šta će onda uradi. Evo, moguće da tu dođe do neke fine simbioze između nove vlasti i gospodina, pa oni to nekako reše na našu korist. Pa šta da rade ove onda jadni naši prosvetari ili lekari slučajno sutra ako se sete da ne mogu da plate kiriju. Tu je, nam je... Tu je gospodin o kome pričamo da nas izvede iz ove situacije. Pa da, to trebamo pomoći. Što brže. Ja se nadam da će ljudi shvatiti to. Ja vam se zahvaljujem i samo tako nastavite. Ja vas slušam svaki dan, ali evo godinama ne mogu da vas dobijem. Ja vam se takođe mnogo zahvaljujem na ovom javljanju i želim vam prijatan dan. Molim, prijatno. Hoću u program! U programu ste, izvolite, dobar dan. Dobar dan. Slušam vas ja sam došla kući pa sam čula da su reči o Jezimiru Vasiljeviću. I vas je to dotaklo? Ovaj, mene je dotaklo, ali me je dotaklo što nepravedno govore neki. Da. Ja neću da kažem šta je on uzo, šta je ovo, šta je ono, ali ja u mojoj kući imam knjižicu, da. štednju, nigde ne piše Jezdimir Vasiljević, nego Podgorička banka. Vidite da su čovjeka nepravedno optužili. To Podgorička ukazuje... Podgorička banka. I da, da molim da, da. vas lepo, kod Dafine nema knjižica nego papiri koji su svi izmuljani od farbe, postali i te imam, a imam knjižicu na kojoj piše Podgorička banka i na primjer moje ime i prezime kao ulagača Da, da, jasno mi je. Nigde jasno mi je. nema Jezimira Vasiljevića. Da, pa vid, znači, vidite... Da ja... treba terati Podgoričku nekadašnju banku da isplati. Naravno, za to sam potpuno, slažem se. A vidim ja da nam fali neki ključni moment, Podgorička banka, da. a mnogi su ovih godina sedeli uz radio čekajući vesti da se jezda konačno javi, da najavi svoj povratak. Sedeći uz radio, mnogi su posedeli i evo, pre dve nedelje došao je taj trenutak. Ja mislim da samo malo strpljenja treba, da treba pokazati srce u ovim trenucima, sačekati, dati podršku čoveku. Ja verujem da će sve biti rešeno. Ja se izvinjavam slušalcima koji čekaju na vezi, ali pustit ćemo vam nekoliko snimaka. Radili smo jednu malu anketu da vidimo kakvo je raspoloženje u narodu prema jezdi. Pitali smo e, ljude šta misle o njemu, pa evo čujte. Dala sam 40.000 maraka jezdi i nije mi žao. Nije mi žao jer znam da je to iskorišćeno na pravi način da se zemlja izvuče zbog nepravednih sankcija u onome u čemu je bila i da svi možemo bolje živeti. I nije mi žao. I opet bi dala. A dala bi i predsedniku bivšem jedinom i da sam traži dala bi Pa treba jezdu pustiti jer je pomogao ovoj državi i zadužio je ovu državu. Jezda nam je bio majka kad nam je najteže bilo. čoveka, pa sad kako će to sve završiti do kraja to ne znam. E, on ima ipak dobre osobine. Obožavam ga. <laughs> Jedino što je lep, ništa više. Pa šta ja znam kako bi vam rekao. Pamet. To je ako pametno uradi onda je sve ok. Ako radi bez pameti, onda nema vajde ništa od toga. Jezda je čovek koji nas je u mnogim trenucima spasavao. Recimo, dala sam 30 maraka i čovjek nije kriv. Verovatno je Milošević njega nagovorio da tako postupa sa narodom. Mislim da on nije krivi da iza njega stoje mnogo, mnogi ljudi koji su odgovorni, koji su upravljali ovom zemljom, zato ga treba, brate, pustiti, a Miloševića pitajte i za Dafinu, i za Jestu, i za ostale. Ja mislim da iza svega toga stoji on i njegova žena. Ovi su, eto, morali da slušaju. Oni su i došli na njegov zahtev, on ih je i kandidovo i za predsednika, e, on je i predložio, on je bio jedno vreme i kandidovan za predsednika države. Sigurno da mu je dotični predsednik to dozvolio. Jer kako bi on bez Miloševića nešto? I u ovoj zemlji da li se nešto moglo učiniti bez Miloševića? poštovani slušalci, eto čuli ste malu anketu, vidite da raspoloženje nije onakvo kakvo kakvim ga predstavljaju u novinama. Neko je na telefonskoj liniji, izvolite, dobar dan. Dobar dan. Slušam vas. Pa za mene nije tužno, jer ne. Da. ja nisam bila naivna i nisam kod njega ulagala. Niste mu dali. Bože, sad. <laughs> ni, da, fini ni njoj. Ni, mislim, toliko pritka nisam bila, da toliku kamatu neko daje bez veze, pa to je on znao da je naš narod na ivici. Da, to je vrlo sumnjivo, ali <laughs> narod u agoniji ne zna šta čini. Nema tu agonije, tu je mozak od svakog u glavi, a Tako ne mislite. mozak a, u čarapama. A šta mislite da je on imao poštene namere, pa da je hteo sve to da uloži u neku pravu stvar i onda mu je Milošević pa. onemogućio? <laughs> Verovatno su šurovali, daleko od toga da nisu. Prema Ali meni moram prvo da ne zaboravim muziku pohvaliti. Da, muzika to je Maja, je... naša draga Maja je zadužena pa za muziku. Pa ne znam da li je Maja <laughs> ili nije Maja, ali muzika je prava. <laughs> ali ovo, mislim, ovaj, zamislite da vi ljude koji ulažu novce u dafinu i onako ispod svake norme i časti čekaju tamo ujutru od dva sata. Ja sam <laughs> na limanu sa sedmog sprata gledala kako to izgleda grozno, kako ti ljudi sebi dozvole tako poniženje, take gluposti. Kako su mogli shvatiti da on <laughs> daje tomu kamatu, <laughs> da je on neki bankar. Puno je bilo svetskih hoštapar povezan sa Podgoricom i naravno sa našim, našim drugim Josipom Brozom, tako da <laughs> meni to sve izgledalo glupo i evo vidite, posle poslednjih smeja najslađe se smeje. Da, vi se baš dobro smeškate. Niste mu dali, a vidite pohlepu u tim redovima koja je presudila. <laughs> Zamislite, čak i znam, mnogo intelektualaca, da molim vas, koji su prodavali stanove da bi dobili kamatu pa da kupe kao kuću, odnosno dva stana, odnosno tri. Jedna je čak dobila baze da u bolest, jer je rekla da mu je dala. <laughs> 80, pa da je 100.000 ili 300.000, ti Bože znaj. Ja sam imala onda dosta kontakta sa ljudima. Pa oni dobiju bazedu da u bolest kada se spomene samo te banke. Bilo jedan <laughs> druga. Strašno, strašno. Hvala vam na pa, ovim podacima. Mislim, ovaj, vrlo je žalosno da kod nas ima takvog sveta, a hvala Bogu ima i danas. Mislite i danas da ima? <laughs> Ima, ima. Nije moguće. I... <laughs> evo da dođem ponovo on, ja se mislim da će on opet ostvariti neke, neke uloge tamo neviđene zvezde. <laughs> Možda sad kad ga puste otvori novu, ali pravu štedionicu koja će da radi po propisima i da zaista ljudima donese e pa, očekivane pare. <laughs> Pa te ljude ja ne znam šta bi radila s tim ljudima. Hvala lepo, muzika je predivna. Hvala i vama, pa, prijatno. Dobro, prijetno. Evo, uključit ćemo još jednog slušalca koji je na vezi, onda ćemo pustiti jednu pesmicu malo da se odmorimo, pa ćemo nastaviti do 11.21 kad slede najnovije vesti. Dobar dan, izvolite. Halo? Slušam vas. Dobar dan. Dobar dan. E, ja gledam iz jednog neutralnog ugla, takođe lepo se smejem kao ova gospođa. Taj neutralni ugao nam u ovom trenutku najviše treba. Slušajte, ovako da vam kažem, gospođa lepo rekla, to je klopka za zvekane, mislim toliku kamatu dobiti za tako kratko vreme, to samo može neko ko nema veze sa mozgom. A ja bih vas molio, ova gospođa što je rekla da je dala, što ste snimili, da. je dala 50.000 i da bi dala ponovo. Čini Neke mi se 40. Ja 40. da mi ostavi broj telefona, evo mene neka uzajmi pare. Znate, Mislim ja da je rekla... Vratiti, da. A od kamate može da ima recimo lečenje u ludnici neko ili tako negde slično nekoj ustanovi. Jer ovo je vrlo zabrinjavajuće. Jezda kad je stigao, posle toga su izašli sa transparentima, pustite jezdu, jezda vozi, vodi advokata, pot parola za štampu, za ne znam ovo, za ono. To je hoštaplerski nastup, jedan veliki, on je bio jedan šaf u tom da vam kažem, da vam kažem ja nešto, samo nešto. Da? Ljudima ne treba skršiti nadu, znate. Jeste. Nek, pa nek znadeš da, žele ulože, puštanje. Ako ponovo ulože pare, možda će ponovo dobiti, znate. Prema tome, mislim, ja ovako malo gledam isto, slušao smeje se za ovoga, za bađetovo bolest što je dobio čovek, pa valjda mogu od kamata da se izleči da, pa... Ipak je jezda jedan hoštapler veliki. Bilo je raznih slučajeva i tragičnih, a boga mi bilo je ovi koji su ja. dobili ali ne im dalo ali, mira nešto. Ali vidite, crv nije on neki. kriv, znate, njemu su rekli ovi gore i on je čovek, eto, naivan i on bio, pa i Podgorička banka, a mislim da ima neka Eskimska banka gore, da i ona učestvovala u tome. Sasvim je moguće. Sasvim Znate je moguće. Šta, sad, pa zato se malo smrzavamo sad kao pingvini, ali ova gospođa stvarno kad bi htjela da ostavi broj telefona, da, da, da kaže ko je, koja je dala 50.000 i hoće još da da za spasenje naše, evo ja bi bio taj koji bi joj dao i veće kamate od jezde. Da, ja vam se zahvaljujem, čini mi se da je pomenulo 40.000 maraka, ne 50. Oko 40, da. dobro, da. ja bi sa, sa 20 recimo bio zadovoljan. Da, <laughs> zahvaljujem, dobro, hvala, da zahvaljujem mnogo na javljanju ja bih da pustimo mi, mi jednu pesmicu, zaista smo se zapričali. Izvinjavam se slušalcu ili slušalcima koji čekaju na vezi, nek se malo samo strpe da, da pustimo muziku pa ćemo onda nastaviti. Butkaj, butkaj, butkaj, butkaj, butkaj, butkaj, butkaj. Poštovani slušalci, slušate Radio 021, emisiju Talk Show Braće Butkaj. Probamo u skladu sa principima objektivnog i nezavisnog novinarstva da priđemo problemu Jezdimira Vasiljevića sa više strana, da osvetlimo i jednu i drugu stranu medalje, jer činjenica je da se samo jedna potencira, a druga ostaje nekako u senci ove prve. neko na telefonskoj li, liniji. Dobar dan, izvolite, slušam vas. Slušam vas. Halo. Da, da. Da. Ne, na, nadam se da nema ovaj, mikrofonije, ja? Za sad nema. Nema, da. O, predivna muzika, ja? Trudili smo se. Predivno je ovo što ste ovaj, pustili, ja? Međutim, e, moji stav je neki, lični, ja? Slušam. Da, ne treba da se potencira takva pitanja. Postoji zakonodavstvo. Dobro. Da postoji. Kažu da postoji. Ili bi ja trebalo... rekli su da postoji ili da postoji. Ne, trebalo bi da postoji, vidjet ćemo. Trebalo bi da postoji. Još i to sve u neko zamešateljstvo. Znači to ovaj, mešanje u takve neke stvari. Iako sam ja protiv ovoga i protiv e, njega i tako dalje, ja, oni su o, šta radili ili radili ili ne, ja. Da. Ali jednostavno, ne treba stalno potencirati, već je nam ovako dosta problema svima. Ja se mogu i predstaviti kako se zove. Ne, nije, nije problem u vašoj pa, priči, znam, slobodno nego, govorite. Molim, nego slobodno jednostavno da se o, a, radio, televizija i tako dalje. Ta jedna divna stanica koja slušam svaki dan u svojoj kancelariji. ne? Da. Jednostavno da mogu da slušam nešto, nešto malo zabavnije a ne samo pričanjem i o priči o nečemu ili će što će biti ili što neće. Da, jasno mi je. Dobro, ja vam se zahvaljujem na pa ovom javljanju. Ne, ne, samo pokušajte to malo popraviti, inače ste ovo ovaj, je stvarno divna stanica i prisutni u kancelariji. Zahvaljujem. A nemojte, nemojte stalno pričati o nečemu što treba neko drugi da uradi, a zna se ko to treba. Dobro, ja vam se zahvaljujem na ovom javljanju. Da. Primili smo k znanju. Primite dalje, čao. Prijetno. Hoću program! U programu ste, izvolite, dobar Halo? dan. Slušam vas. Dobar dan. Dobar dan. E, veliki pozdrav. I vama još veći. Za ovako ozbiljnu temu, a na smešan način. Ja ne znam što ja. je ovde smešno, ali u redu, pa, ukusi sme, su različiti. Ne smešno u bukvalnom smislu, nego jedan ozbiljan problem, ali ja to kako vaš to program vidi, u stvari vaš talk show. E, Dobro. E sad ja bi nešto rekla, ovaj slušalac je suviše ozbiljno shvatio da mi to sad polemišemo, ćemo mi jezdu ovako ili onako, ne. Mi da damo naš sud ovako, koji nismo štediše, jer imamo pravo na to. Znači vi mu niste dali... Ba bože, čiji su moji novci? Čiji su moji novci? To pa... su moji i ne dam nikome. Pa jasno. Zato što sam pošteno zaradila. A ja sve mislim, ko se nije oznojio za te marke, tako je lako tamo i uložio. U tome je veliki problem i pravi problem. Čas izuzecima. Ima ljudi što su dali 100 maraka da bi dobili 150 ili 200, to meni nije padalo na pamet. Ali, kad se neko dobro oznoji za novac, on ga iz svojih ruku ne da nikome. U tome je problem. Velike sume novaca su uložene tamo koje nisu zarađene, pa kao ajde, đavo doneo, đavo odneo kod nas tako kašu. Boga mi neko se baš nije lepo proveo, bilo je tu i smrtnih slučajeva. E, pa kad su videli šta su uradili naopako, da sam tako nešto uradila, bi se sama već ubila da me neko tako prevari. Ali, da. ne mogu da kažem da su svi oni bili maloumni, Bože sačuvaj. Neko A. je teo na brzinu, neko je to iskoristio, nisu svi propali 100%. Neko je to i debelo iskoristio, možemo i to da kažemo. Oni bliže koji su bili tamo u njegovim kancelarijama, pa čak i mnoge firme su tamo ulagale svoje dnevne plate, pa sutra dan dignuli kako je to već bilo, to mi dobro znamo. Ali ja samo pitam narod, čiji su moji novci, čiji su njihovi novci, kome to dati na poverenje toliko puno novaca? Nešto ili s narodom nije u redu, ili je taj jezda neki čarobni štapić pa njih omanđijao, ili ja ne mogu da shvatim da normalan čovek tako poveruje nešto. Znate šta, ima jedna ljudska osobina koja je vrlo upečatljiva, posebno u ovakvim slučajevima, a zove se pohlepa. E, to je to. A tako će proći i svi ovi koji su se posle toga obogatili, jer dođe đavo po svoje. To je stara izreka, to nismo mi izmislili, to je izmislio neko pre nas davno, davno. A ova muzika, Ona štediše može samo da opusti i da im lepo utiče na nervni sistem. Baš hvala, prava muzika. Hvala vam, hvala vam mnogo na javljanju. E, prijatno, prijatno. Prijatno i vama, doviđenja. negde ranije u emisiji Ako se sećate, pustili smo onu iskrenu ispovest Jezdimirovog bliskog prijatelja iz druge polovine 90. godina, čoveka koji pet godina delio i dobro i zlo sa jezdom. Ja verujem da je malo onih koji posle tih njegovih setnih reči nije promenio mišljenje, nije napravio bar mali korak na njegovu stranu, posmatrajući u njemu nesresnog čoveka, a ne samo manipulatora novcem, šarlatana. Doći ćemo, znate, bliže spoznaji sebe i ljudi oko nas i bit ćemo sposobniji da otvoremo, otvoreno prilazimo ljudima, da ih puštamo da uče i da ih učimo. Samo treba malo više sluha. Znate, nikada nije previše dobra to je opšte poznata stvar. Ovo je strašno. Jer, jer neke stvari su nepoznate, a neke se zaboravljaju. Od malobrojnih jezdenih poznanika čuli ste ili niste čuli da on od svega što mu zli jezici pripisuju nije imao ni feninga, te da se po svetu potucao trošeći babovinu, a kada je sve potrošio, ponovo je proradio njegov genije, te je živeo od prodaje sladoleda. Razmislite o tome. Kako kažu, nije zlato sve što sija, tako i vest može biti ovakva ili onakva, tako i čovek može biti ovakav ili onakav a predstavljati se na možda neki drugi način. Neko je na telefonskoj liniji. Izvolite, dobar dan. Dobar dan, želim. Slušam vas. A, iz objektivnih razloga ne bi da se predstavim, ali ovaj, jako pozdravljam naše sugrađane, malo pre sam se jako slatko smeo i kod one gospođe i kod onog mladog našeg sugrađana. Sad ću vam ispričati jako kratko ovaj, u vezi štednje. Ja imam taštu divnu koju cenim i volim i rekla mi je, evo ti sine 500 maraka, to čuvaj, znaš, neka bude kod tebe, rekao to što u redu. I nije prošlo par dana, sine, javlja mi tašta, kaže, ajde ti to odnesi u Dafinen banku ili u, o, kod e, Čika jezde, pa kamatu ti koristi, a glavnica neka ostane. Ja sam odmah moje dragoj tašti rekao, znate šta mama, zvao sam je mama, intimno, Ja to ne bi radio. Evo da ja vama vratim 500 maraka, ja onda neću dalje da čuvam. Pa kaže, sine moj, pa ne moraš da vratiš, dobro, ako nećeš, ne moraš. Nije prošlo mesec dana, bili smo udaljeni negde 300-350 km ovaj, u kontaktu, ali telefonom je javila posle mesec dana, pa sine moj, znaš šta, vidim da si bio u pravu, e sad ti poklanjam ti 500 maraka. To je živa istina, verujte mi, e, to je da. u vezi ovog sumpora. Da, to je jedna, to je jedna radosna priča yes. na konto ove štednje. Hvala vam na ovom... Hvala na ovom... i vama što ste me saslušali. Prijatno doviđenja. Doviđenja. Vidite kako, vidite kako ima i lepih priča sa još lepšim krajem. A šta je lepše kad priča ima happy end, kad je srećan završetak. Dobar dan, izvolite. Dobar dan. Slušam vas. Ja vas ne mogu da čujem sa ove strane, ali sad ako se čuje tamo dobro. <laughs> da, da, dobro se čuje, vi pričajte, ja ću uh, se pa, truditi ja da vas pustim osvenula... da kažete. Mm. Baš sam se trudio, baš sam se trudio, ali pošta nije. Šta je s tim linijama? S tim linijama imamo problema mm, u zadnje vreme. A Milošević je pao. Kako to? dan i vama, slušam vas. Dobar dan. Na vezi smo, izvolite. Pa i vaša muzika verovatno doprinosi da oni koji su uložili pare ne dobiju baze da ubolesti. Da, ovo je sad veselija muzika, mada je na početku bila prilično tužna sa onom harmonikom prelepom. Pa ne, čim je harmonik ne može biti tužno, ali dobro, početak možda je svaki težak. <laughs> šta ćete vi da nam kažete danas? Pa šta će vam kasti da su hteli bez rada i bez motike pare. Pa to nema nigde, prema tome. on je jeo puževe i koljca tamo, ali to nije to. to on priča, priča za naš svet koji je ko, kojem je, e, malo pre sam ja, ja se drugi put uključujem, ja ne mogu da uđem, ja, ja imam suze, <laughs> ja plačem od smega. Suze vam kaplju usta, pa ne možete ni da pričate, je li tako? Pa molim vas lepo, gde to ima? da bez rada da toliki para se dođe. I naravno da ovaj slušalac ili slušateljka ne mogu od smeha da dođem k sebi, da je u pravu, kaže, ovaj, ulagali u doke pare da bi dobili. Pa to nema nigde. Prema dome, hoću da kažem da teli su bez motike i da zarade, e potom pa nema ništa, onda su hteli e, da su viđeni kod Jezde i kod Dafine tamo, jer on Dafina je recimo služila kafu, čaj, ti bože znaj šta je se radila tamo i zavodila narod. E, Boga mi je zavela narod. <laughs> pa dobro, ako je on dozvolio, svaka mu čast, onda tu stvarno sa narodom nešto nije u redu. Dobro, vi nadam se da ne likujete, vi se samo smeju uljete, ili tako? Pa meni je smešna emisija, ja emisiju vašu svaku slušam čak i reprizu. Zato što meni odgovara taj, taj humor, odgovaram uopšte svaki humor. <laughs> Dobro, ja ne, ja, ne, ja ne znam zaista o kakvom je humoru reč, ali drago mi da slušate našu emisiju. Slušam sve emisije. Sve govorne emisije slušam. Odlično, još slušam bolje. Slušam sve. Odlično. Naravno da mi i glas poznajete. <laughs> da, da. <laughs> Možda ma, manje sada zato što se smejem. Ali I zbog tih suza. O, o tom potom ima svako pravo da, da. kaže ono što misli. Jel? Nije ništa ružno ako je istinito, jel? Da. da nije ništa ružno ako neko uviđa nešto, jel, ili ukazuje. Dobro, ja vam se zahvaljujem, još ima ljudi na telefonskoj da, liniji, da, pa, lepo, pa bih vas molio. Da, želim predivni. <laughs> zahvaljujem vam mnogo. Dobar dan. Dobar dan. Slušam vas. Pa ja sam teo da kažem <clears throat> da ja na primjer poznajem i one osobe koje su krenule među prvima i obrnule tri kruga da. i stvarno došli do lepih para. Evo, na primjer, svi novosadnjeni sećaju se e, ovaj, one policajke Kaće, onako malo deblja. Ta više nije policajka, verovatno. Pa nije, sad je u penziji već, ali ima dva sina divna i ona je krstila sinove, bilo je 500-600 zvanica. Da. A uložila je, šta ja znam, 5000 maraka, pa evo sačekala 3 mesa, pa još jedan put, pa još jedan put i čisti 15.000 maraka je zaradila. U, vidite, to je ono nezgodna stvar u tim piramidalnim bankama. To je takav usud, ovaj, čovjek ne zna šta da misli prosto. Znači, A na kraju se da. ispostavi da. kako jeste. Neki dobro prođu, neki ne. Ona je prošla super i hoću baš da kažem, ko je bio prvi i ko je prvi ušao u to, ta je dobro prošao. Svi oni, što se kaže, što kopiraju kasnije ove originalce, oni prođu loše. Da, važno je uvek biti prvi, prvi u svemu. Prvi biti i plaćaš dobro u životu. Znači sledeći put kad nam neko otvori tako neku banku, moramo da juriš. da pohrlimo, naravno. Odmah juriš i oni će dobiti prva tri kruga, oni posle će da plaču, kao i sada. Zahvaljujem vam na ovom Molim lepo, doviđenja, prijatno. prijatno. Poštovani slušalci, evo 11 sati i, i, i koliko je ovo, 16-17 minuta, ja ne znam, vi ste, moram da se izvinem na izrazu, ali vi ste navalili na ove telefonske linije, a mi moramo da privodimo emisiju kraju, tako da, evo uključit ćemo još jednog slušalca. Izvolite, dobar dan. Dobar dan, hvala lepo što ste me ponovo uključili. Htela sam da se osvrnem na to, znate, to jeste sada Mm, da kažem, tragikomična situacija, ali bih ipak rekla da iza svih tih e, banaka koje su postojale, stajala je država. To je da. nešto najbitnije i gospodin Labus kada je pre izvesnog vremena rekao na televiziji javno da su se neki građani kockali, to je jako strašno i uvredljivo jer to znači e, pocenjuje tu državu iza, ispred koje on stoji niko se ne bi kockao na taj način, da dobije bilo koju bolest, da, da se ubije, da bilo šta, to je, to je stvarno strašno. Prema tome ja bih e, imala savet, e, naravno to me niko neće čuti, mislim od te sada elitne bankarske gospode. A pa, da slušaju bi... oni talk show, ne brinite. Mislite? Da, da. E, da. mislim da, da, da su nekada, ne nekada, nego da je to uradila Amerika. Od čega je Amerika e, procvetala? Procvetala je od toga što je jedan pametan predsednik napravio e, dogovor sa, sa, da ne kažem, svim tim ljudima koji su na neki nepošten ili bilo koji način stekli dobre novce i pored poreza plaćenog oni su imali previše i oni su izgradili tu Ameriku, davali su za puteve, davali za škole, davali za ovo, za ono. Gospođa, oni su tu izgradili gospođa, Ameriku. ja vam se zaista izvinjam. Evo, da, morate, da. morate završiti jer evo, nema Eto, više ja bih vremena. to preporučila našoj, kažem, bankarskoj eliti da naprave dil sa svim tim ljudima koji mogu da pomognu i da i prosveti i svima redom i vama i nama penzionerima. Eto, to je moja poruka. Da naprave zahvaljujem, neki pristren dogovor. Zahvaljujem na ovoj poruci. Bili ste sjajni. građani Srbije. Jezdimir Vasiljević uhapšen je 22. februara 2001. godine. Do sada se vodi istraga bez uverljivih dokaza o njegovoj krivici. Ko je Jezdimir Vasiljević? Zašto su ljudi naredili i izvršili hapšenje Jezdimira Vasiljevića? Građani Srbije, uhapšen je jedan od nas – Molimo vas da nas o svakoj činjenici koja bi mogla da doprinese oslobađanju Jezdimira Vasiljevića obavestite na hotline telefon 9959 227 959 Odbor za oslobađanje Jezdimira Vasiljevića. Građani Srbije, uhapšen je jedan od nas. Talk show braće Budkaj. Poštovani slušalci, ovo ovaj je kraj još jednog talk showa Braće Butkaj. Sad će 11 sati 21 minut. Čuli ste jednu od mnogih potresnih, dirljivih, pederskih priča. Iza vas je još jedna emisija. Talk show bracie Budkej.